martxoak hogeita ditu gaur artea da, eta hau berriozar berrion albistegi doa duzu, e, berriozar irratiaren albiste emankizuna. Gaur berriozarren, eh, Euskal Herria Bilduk barzinaren aurka proposaturiko mozioaren arrazoiak azalduko ditu. EH bilduko oraingo Nafarroko gobernu burua den Jolanda Barzinaren aurka aurkeztu duen mozioaren edukiak asaltzeko itzaldi bat emanen du gaur zazpitardietan kulturgunean. Duela gutxi Iruñean eginiko agerraldi batean EH Bildu koalizio osatzen duten alderdien ordezkariek zentsura mozioa apirilaren bostean aurkeztuko dutela parlamentuko egoitzan aurreratu zuten. Bitartean dei egin zieten oposizioko gainontzeko alderdiei negoziatzera, ala nola alik eta babe sozial handien alortzeko esan zuten. Koalizio abertzaleak argi utzi nahi izan du, e, UPN gobernuak utz dezan egin duen ekimenaren helburua ez dela gobernu berri bat osatzea baizik eta hauteskunde berriak egitea herritarrek erabaki dezaten nork gobernu nork gobernatu behar duen une hauetan. Maiorga Ramirez. Nafarroa paidatzen duen egoera ekonomiko eta politiko larriaren aurrean Euskal Herria Bildu zentsura mozioa aurkeztuko dugu apilaren bostean adostasunak bilatuko ditugu beste oposizioko kideekin, baina egoera larri honi aurre egiteko ekimen politiko eta instituzionalak bere biziko garrantzia duain zuzen ere jendarteak eskatzen diguna aurre ateratzeko, hautezkundeak. Jendarteak badaukazku bidea bere hitza entzuna izateko. Eta hortaz, Euskal Herria Bildu, Nafarroko bigarren interpolitikoa garen einean, iniziatiba hartu dugu, hain zuzen ere, jendarteari erantzun instituzional bat ematea nahi eta nahi ezkoa delakoz. Nafarroko egora oso larria da. Ikusten aldugu nola, porrotera eraman dituzten gure bitarteko nagusia, gure zerbitzu publikoak, kaja nabarra. Egun ez egun, ustelkeriak kapitulo berri bat erakusten digu. Hortaz, bere biziko garantzia du, erregenerazio instituzional eta demokratiko bat nun lehenengo eta azkeneko hitza hiritarrek daukaten. Hori da gure zentsura mozioaren helburua eta hori aurrera eramateko prez gaude beste eragileekin adostasunetara iristea. Bai, hautagaiaren inguruan eta bai kontu guztien inguruan. Egoera larria da eta ardura politikoa nahi da egoera honen aurrean. Nafarrako gehiengoak irakurketa politiko eta sozial berbera egiten du. Nafarrako gehiengoak parlamentuan Martinaren dimisioa eskatu du. Eta orain da okiguna da, benetan Nafarroako gehiengoak aurrera ateratzea bere borondatea. Eta da, hautezkundeak deitzea eta orain arte esarritako errekorte bortitzak, murrizketa bortitzak geldiaraztea. Azkenean jokoan dagoena, da gure lurraldea, gure jendartea, eta gure eh, instituzioak. Eta hortaz, ardura osoz, Euskal Herria bilduk ekimen hau egingo duela iragarri nahi du. Orain, daukaguna, da bide bat, nusaiatuko garen eragile guztiekin beharreko adostasunak lortzen, eta eh, bide hau egingo dugu arduraz, erantzun bai, beti ere hiritarrek eskatzen digulako eta Nafarroak horrela behar duelako. Berriozarko udalak euskarazko ipuin mehogeita seigarren aur lehiaketa antolatu du. Berriozarko udalak Nafarroko gobernuaren laguntzarekin euskarazko ipuinen aur eta antolatu du berriro ere lehen hezkuntzako Berriozarko aurreiz, zuzenduta gai librea eta ipuinak martxoaren 27 e, gai librea da eta e, ipuinak martxoaren 27an baino lehen aurkeztu behar dira Berriozarko auzo bulegoan baldintzak dira ipuinak euskaraz idaztea egotea eta hori originalak izatea sariak izanen dira euskarazko liburuak erosteko berrogei euroko bi txartel eskuntza ziklo bakoitzean eta hogei euroko beste sei txartel sozketatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Berriozar etorbideko hogeita laugarren zenbakia zolaketa lanak egiteko diru laguntza eman du gobernuak. Nafarroko gobernuko toki administrazioko zuzendari nagusiak arturiko erabakiaren ebazpenean berriozar etorbideko laugarren zenbakia maizu maiz, e, etxea deituta, zolak eta blanak egiteko beharrezko dala, laguntza ematen du. Aurre kontua osotara irureunda irurogeita mabi mila eundala berrogeita bat kakotx hogei eurokoa izanen da, horietatik eunda mairu mila laureunda berrogeita meretzi kakotx irurogeita sei euro diru laguntzakoak. Berriozarko udaleko dirigintzar arloa hasi da aurrekontua betetzeko beharrezkoa txostenen e, izapideak egiten. Udalak ezin konta e, ezin konta alak libilera eta erreklamazio egin ondoren azkenean gauzatu da irrik, irrikatutako e, irrikatutako diru laguntza urbanizazioko zolok posible eginen duena. Lanak bukatzean ibiltzeko moduko gune egokia eta segurua izanen da berriozar etorbideko gaita laugarren atariko hauzoko entzat. thank Kontsumo arduratsuari buruzko argibide gunea berriozarko udaletxean. argibidegunea udaletxeko atondoan egonen da berriozarren eskura, berriozartarren eskura, astearte arte eta ostegunetan goizeko amarretatik amabietara. Berriozarko udalak 2000 eta amabigarren urtean, iruro gehi mila eta eun euro gorde zituen garapenerako lankidetzarako programak laguntzeko. Toki entitatearen aurrekontu e, arruntaren euneko bat. Berriozarko udalak eta sumakon kauza elkarteak 2000 eta amairuko ekaina arteko lankidetza itzar itxarmena sinatu sinatu dute. Itxarmenari esker aipatutako elkarteak argibide egunea jarriko du udaletxean berrezar berrezartarrei kontsumo arduratsuari eta bidezko merkataritzari buruzko informazioa emateko. Jendea hartzeko orduak asteartean eta ostegunetan, esan bezala, goizeko 10 amabietara. 12etara. Bestalde, berriozartarrek galdera egin die zaizkioten, suma kon elkarteari onako elbide elektronikoa erabiliz. Eh, Kontsuma, konsulta abildua sumakonkausa.org. Horain, asteburuan izaniko saskibaleko emaitzak emanen ditugu. senior maskulino, gizonezko seniorrak e, mojardinen kontra e, jokatu zuen eta irabazi zuen 35 galdu zuen barkatu 35 maboz, berrogeita emeretzi. Junior, e, e, gizonezko juniorrek e, zuen eta gizonezko kadeteak jokatu eta irabazi egin zuen, berrogeita masei hogeita zortzi jonen kontra. Emakumezko kadeteak e, irabazi zuen hogeita sortzi hogei, zinedaren kontra eta gizonezko aurrek eh, galdu zuten emeretzi berrogei alzasuan alzasuarren, e, eh, behemen berriozaren alzasuarren kontra, alzasuaren altsasuaren kontra. Gizonezko eh, aurre aurre aurrak jokatu zuen eta irabazi zuen tuteran genesisen kontra hogeita malau, hogeita amabi hau da, hogeita amabi, hogeita amalau izan zen emaitza eta zuzena. Gizonezko mini eh, minibasketek e, eh, deskantzatu zuen eta e, gizo, e, emakumezko minibasketek ez dakigu, interregonte erraldoi bat bidali digute ez dakigu jokatu, ez jokatu, irabazi ala holdu egin zuen. Ge, emakumezko e, perre mini, ez dakit zer den ere zehazki hori galdetu beharko dugu, hogeita amaika, hogeita sortzi, irabazi zuten, pensatzen dugu txiki-txikienak izango direla kantolaguaren kontra. Eta e, mistoa den Benjaminak deskantzatu zuen. Takiroleko informazioa eman ondoren, eguraldiaz mintzatzeko garaia heldu zaigu gaur, fronteak iristen joango dira, honela zerua odei ugari egongo da eta zaparradak botako ditu sarriago eta aukera handiago segunaren bigarren partean. Aizeak mendebalde iparre balde tike joko du eta arratsaldean eki osagaira aldatuz joango da, e, temperatura aldaketa handirik ez, maksimoak amabi amabi amazazpi artean ibiliko baitira, baina guraldi benetan txarra eta euripean pasako dugu gaurko eguna ere bai. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrezari ratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.